Так Василеві Васильовичу вдалося вхопити линву, за якою потягнувся цілий ряд свідчень, спогадів, навіть письмових доказів. І витягував ще щось, теж напівзабуте з свого життя в селі в дні окупації, з відступів по важких дорогах війни. Пам'ять малювала картини дитинства, теж крутьоло і як голіруч ловили в юнів у калашковій копанці, збовтавши воду до чорного. Проте картини відступу, ніби хто завісив сірою рядниною. Їхній загін, у якому з аеродромної обслуги лишилося чоловік 20, а то все були нові, котрі прибилися по дорозі, з одного оточення попав у друге величезний котел, який справді кипів вогнем. Військові частини, біженські валки, гурти колгоспної худоби усе там перемішалося. Одні йшли на північ, інші на південь, розраяні чиїмось випадковим словом повертали назад, а вгорі пролітали німецькі літаки, і пілоти в шоломофонах поглядали на землю та іноді давали одну-дві черги з кулемета, аби збільшити паніку. Горіли скерти, налякані, здичавілі, давно недоїні корови брали на роги з полукіпків снопи і бігли полем. А тоді німці почали відтісняти військові частини в ліски та байраки, ставили на флангах кулемети і замикали до підходу артилерії й танків. В один з таких лісків потрапив і Василь Васильович. Кілька разів намагалися вирватися, вистояли трупами вівсяне стернище за яром. І тоді командири віддали наказ розсипатись та вибиратися вночі малими групами, хто як може. Василь Васильович не чекав ночі. Він уже давно намітив шлях до втечі. За пів кілометра від ліска пролягла польова дорога. По ній в ряди годи проїжджали біженські валки. Дочекавшись, коли одна така валка порівнялася з ліском, зірвався і побіг. Кулемет ударив, коли він подолав половину відстані. Біг швидко під гору, і стерня аж свистіла під ногами. А може, то свистіли кулі. Він намагався не дослухатися. Тільки помітивши, як попереду бризнула всебіч земля, упав, але одразу ж підхопився і знову помчав до валки. Це була колгоспна валка, кілька підвід з будками, а далі корови, вівці та лошата. Він не сподівався, що за ним влаштують погоню. Але коли десь далеко застрочив мотоцикл, зрозумів, що серед валки йому не сховатися. Попід воловими мордами прошмигнув через дорогу і кинувся на витолочене житнє поле. Ще йому чомусь запам'яталися злякані очі хлопчика в будці і обличчя жінки. Вона щось йому гукала, але він не почув. Він біг і біг, а позаду строчив мотоцикл, а може, то строчив кулемет. І Василь Васильович потилицею, спиною, всім тілом почував небезпеку. А тоді враз йому боляче оперезало ногу вище коліна, і він упав у жито. Так він потрапив у полонинський табір під Лубнами. То був тимчасовий табір. Він містився в старому глинищі. На горбі коло глинища ріс сосновий лісок. Німці його вирубали і зробили з нього для себе бараки. Полонені жили просто неба. Раз на два дні табірні поліцаї привозили з поля і скидали з безстарок у глинище нечищені буряки. Вони лежали у буртах на полі. Він визволився несподівано.